A mi nastavljamo govoriti o osobinama ashaba radijallahu anhum i muslimana iz prvih generacija koji su se povodili za njima u dobru. Stigli smo do jedne osobine, a to je da su ljudima puno praštali. nisu nikad zapinjali za neki svoj hak pa da kažu e ne može vala uvijek su trudili se da ljudima oproste i da pređu, da halale koji ih uznemiri pa čak i ako ih fizički uznemiri nekim maltretiranjem udaranjem, bičevanjem ili uzimanjem metka i tako dalje ili e, blateći njihovu čast i slično Sve to radeći po Allahovom ajetu fafu anhum masfah inna Allahi yuhibbu muhsinin a ti oprosti im i zaista Allah voli dobročinitelje. Kaže da šanu al kadi min al gajza wal afina lin nas wallahu yuhibbu muhsinin opisujući svoje odabrane robove to su oni koji svoju srđbu skrivaju i ljudima praštaju, a Allah zaista voli dobročinitelje. El Muhsin. Iz ova dva ajta mi možemo zaključiti da kad čovjek halali drugom neku nepravdu koja mu je nanesena, da je to stepen u vjeri koji se zove ihsan. Koliko imamo mi stepeni u vjeri? Tri. To su? Islam, iman, ihsan. Znači, islam, to je muslim, ima iman, to je mu'min, ima ihsan, to je muhsin. U oba slučaja Allah Đelešanu povezuje ihsan, juhibbul muhsinin. Muhsin je onaj koji ima ihsan sa praštanim ljudima, sa ovaj halalom i tako dalje. Također poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ovo zapamtite dobro. Nikad se nije svetio zbog sebe. I nikad nije niko kažnjavao niti korio zbog sebe. Čak vi znate događaj kada su mu dali otrovanu ulcu ovaj jevrejka. Kad je poslanik sa selem probao to, pitao je zašto je to uradila, ona reče će da provjeri da li je poslanik ili nije, ako je poslanik neće i poslanik kaže dobro. Međutim, pošto je ovcu otro, otrovanu probao i ashab jedan i umro od posljedica otrova, poslanik je izvršio kaznu nad njom. Ali zbog sebe nije. Zbog sebe nije. Ali zbog drugog, odnosno zbog izvršenja Allahove kazne, jeste. Poslušajte jedan hadis sad. Jako interesantan, prenesen je u sahihu. Kane tađirun i udajinun nase. Fe idha ra'a mu'siran qala li sibyanihi tajawazu anhu, le Allahe ne teđavaze anna, fe teđavaze Allahu anhu. U davno vremena živio je jedan trgovac koji je ljudima davao robu na posudbu, a ponekad bi im davao i novac na dug. Ljudima potrebno dođu, zatraži on, to mi danas zovemo na crtu. I onda kad dođe vrijeme da se vraćaju ti dugovi, on kaže to tim svojim sakupljačima, kogod ne bude imao da vrati, pustite ga recite halal ti je, ne, ne trebaš vraćati, jer možda i nama Allah oprosti. I kaže poslanik Selem, zaista mu je Allah oprostio sve grije. Zato što je ono prašno ljudima, odnosno svoj hak koji je imao, rekao da trebaš mi vraćati. Kaže Džafar ibn Muhammed, draže mi je da nekom greškom oprosti mi halalim, Znači, pogrešim što sam uhalalio, nego da nekoga kaznim s greškom. Znači, hoće da kaže, draže mi je da čovjeku halalim pa i pogrešio, nego da mu ne halalim, ovaj, a da, da pogrešim ponovo. To isto mi danas možemo reći za ove ljude koji ljude proglašavaju nevjernicima. Tekfir. Draže je meni da za nekog ko je stvarno izašao iz vjere, kažem da je musliman, nego da neko ko nije izašao iz vjere, kažem da nije musliman. To je lakši slučaj. I neće imat posljedica, kao što je posljedica kad kažeš za nekog da je nevjetnik. A možda nije. Možda će imat opravdanje za to, možda neće i tako dalje. Pitali su Katadu, radijallahu anhu, ko je čovjek ko zaslužuje najviše da se cijeni. Znači, koga najviše da cijenimo? Kaže, onoga koji najviše prašta svoje hakove. To je čovjek koji je dokazao da je pobjedio sebe i da zaista živi sa Allahom Đelešanom, odnosno sa Allahovim imenom i uz Allaha Đelešanom. Idemo dalje, na sljedeći. Ashabi su imali jednu osobinu koja danas fali. A to je da su jako vodili računa o pravima muslimana i željeli su, voljeli su muslimanima svaki hajr i svako dobro. Jer prava muslimana spadaju u svetinje za koje Allah Đelešanu rekao وَمَنْ يُعَذِّمْ شَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ a onaj ko veliča Allahove svetinje, to je znak bogobojazna srca. Znači, te stvari, pitanje života, časti, pitanje ugleda, pitanje imetka i tako dalje, to su stvari koje su kod njih bile na jako velikom stepenu, a to su naučili od poslanika sallallahu alejhi Najveća hudba koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem održao je koja hudba na oprosnom haču. Dači tada se je sakupilo muslimana i poslanik sallallahu preko 100.000 spominju istoričari. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem naravno tom velikom skupu ljudi, prvo Allah mu je dao keramet, odnosno mođizu, da bez mikrofona, bez pojačala, njegov glas čuje 100.000 ljudi tada. To je bila muđiza poslaniku sallallahu alaihi ve sellem. I to je bio znak poslaniku sallallahu alaihi ve selleme da će brzo i preseliti. Jer mi u suri Ida džaj nasrullahi vel feth jasno načeno kada ljudi budu ulazili u grupama, znači kada ih bude puno, Fesebih bihamdi rabbike ostakfirhu inna ukeana tawaba, ti veliča i hvali svoga gospodara i traži oprosta. On zaista puno prašta, A mi znamo da svako djelo, subhanallah, koje čovjek radi, propisano je da ga završi sa traženjem oprosta. Mi završimo namaz, predamo selam, šta kažemo? Astaghfirullah. Pa hađ, Allahšanu kathu ma min hajtu fada, vastaghfirullah. Zatim vidite kod ljudi idu pa i tražite oprosta od Allaha Đelešanu. Znači svaki, i na kraju poslanikov sa osrednjem život Allah Đelešanu ga završava i kompletira tim oprosnim hađom i kaže mu, traži oprosta. Kaže Aisha radi Allah, Anhad poslanik je znao da mu je to signal da će brzo preseliti. Broj ljudi koji nije bio ranije, muslimani, i poslanik želi da im dostavi ono što je najvažnije, tako li nije? U toj hudbi poslanik sa sredljima je rekao ono što je najvažnije za muslimane bilo tada. Pa poslušajte jedan dio te hudbe koji koju mi poslani se nam poručio tim ljudima. Inna dima amwalakum amualakum, haramun alaikum, ke hurmeti jeumikum hadaf i šehrikum hadaf i baradikum hadaf. Zaista su vaše životi, vaši imeci, zabranjeni i sveti za vas, kao što vam je svet ovaj dan, a to je bio Arefat i petak. U ovom vašem mjesecu, znači to je sveti mjesec, mjesec hađa, u ovom vašem mjestu, a to je sveto mjesto Mekka. Znači, poredio je poslanik sa srednjem život, život muslimana i metak muslimana sa najvećim svetinjama koje muslimani imaju. Kaže Abu Bekar radijallahu anhu, La ihkiranna ahadun ahadem minan muslimin, fa inna sagira muslimina inda Allahi kibir. Kaže Ebu Bekar, nemojte omalovažavati ni jednog muslimana, jer zaista je i najmanji musliman u smislu da je naj, na najmanjim položaju i na, sa najmanje bogatstva kod Allaha veliki. Znači i najmanji musliman s položajem, ugledom i metkom kod Allaha Đelešanu je veliki. Kaže Abdullah ibn Abbas radijallahu anhumah U najbolja dobra djela spadaju da čovjek učini ugodnim sjelo svom prijatelju. Znači kad ti neko dođe ili kad ti nekom dođeš ili kad se sretnete, da, to, da tom nekom bude ugodno s tobom. Zatim je pogledao u Keabu i rekao zaista je tvoja svetost i, i, i ugled i počast velika, ali vjernik je još na većem položaju od tebe kod Allaha ne liže. I zato ja nekad ne mogu da se načudim ljudima koji toliko pričaju o džamijama, srušilo se džamije, otišle ovaj, kako se zove, i čak i mešći do laksa i tako dalje. A vamo s druge strane na hiljade ljudi mrtvih ubijenih, niko ih ne spominje. A jedan musliman vredniji je kod Allaha Đalešanu i od Kjave. I zbog jednog muslimana, jednog dobrog svoga roba, Allah Đelešanu neka čuva cijelo jedno mjesto. Neće da ih uništi zato što među njima ima taj jedan Allahov dobri rob. I zato ovo jako važno da znamo. Kad mi kažemo nešto protiv nekog muslimana, ili kada ga iznevjerimo ili kada ga povrijedimo ili kad ogibetimo ga, treba da znamo kakvu smo mi veličinu kod Allaha Đalešanu oskrnavili. Veličinu koja je veća od Kabe. I to su sahabi znali. Zato su se jako pazili jako čuvali toga. Ja onda, s druge strane, ne mogu također da se načudim ljudima koji hoće vjeru i kažu da su u vjeri i čak šta više kažu da su na sunnetu, a tako olahko gibete u lemu. Govori kako ovo je ali nije lako, kako ovo je ali nije lako, kako ovo, kako ono. To su stvari bile nezamislive u prvim generacijama. To samo govori o nesvijesti koliko mi ne znamo prioritete u vjeri i šta je šta vrijedno i koliko je vrijedno u vjeri jedan alim vredniji od, od, od Dunjaluka i svega što je na njemu bilo. Jedan Allahov rob musliman, kom je nanesena nepravda, vredniji od svih nevjernika na zemljanskoj kuli. To je ono što je obaveza i što je velika, velika tuga danas. Kaže Ikrime, Ikrime je također jedan od poznatih učenjaka, kaže, čuvajte se dobro da ne uznemirite bilo koga od uleme. Jer zaista onaj ko uznemiri alima, uznemirio je Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Jer poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže el ulema orate to nam bija. Ulema su nasljednici vjerovjesnika. Znači, u poštenju, u poštivanju, u odnosu i tako dalje, I mi sad nemamo poslanika sallallahu alaihi wasallam da pitamo ga za neke stvari ko što su imali osahabi. Ali koga imamo? Imamo ulemu koja zna šta je poslanik sallallahu alaihi wasallam govorio i zato nam je naređeno da njih pitamo. I sad zamislite nekoga ko nam tu sad zamjenjuje poslanika sallallahu alaihi wasallam u ulozi i u davi i u svemu da neko narušava tako nešto i da neko blati tako nešto. To zaista mogu samo nesvjesni ljudi i ljudi koji ili su zaista na tolikom stepenu moralne degradacije da to se opisat ne može ili imaju zaista zle namjere. Smišljeno i namjerno rade te i takve stvari da bi izazvali kod vjernika te nekakve ružne i neugodne osjećaje. Svaki alim, zapamćite to, svaki alim, pa makar imao nekih grešaka, i stvari, ostaje alim, ostaje njegovo pravo da ga poštujemo i da ga volimo kao alima, a nećemo ga poslušati u onome ako, ako znamo da je nešto suprotno, recimo, sumnitu poslanika sa osamati. Znači, ostajemo mi, kao što poslanik se nam kaže, nema pokornosti stvorenju u nepokornosti stvoritelju. Ali to ne znači brisanje svega iz registra i sad gotovo, to, to nema toga. Znači svaki alim ima svoje mjesto u našim srcima. I ima svoje mjesto u, u, našim, u našem znanju, a naravno da svakom Allah otvori onoliko koliko otvori. I zato Ibn Taymiye kaže ovaj umet ima počast i sreću da je njegov najbolji dio ulema. Dok su u starim narodima prije bilo obrnuto. Ulema je bila ta koja je iskvarila ljude i onda su uzimani, kao što naš ono kaže, jahledina amenu, ina kefira, mina rahbari, ur rahbani. U vjernici zaista mnogi učenjaci iz jevrejskih stari i kršćanski jedu i imetke ljudi bespravno i od Allahova puta odraćaju. Međutim, kod ovog umeta našeg to nije slučaj i ulema u većini slučajeva čini najbolji dio. Ima zaista ljudi koji su naučili znanje, ali oni ganjaju položaje, ganjaju novac, ganjaju nekakvu vlast i tako dalje. Međutim, oni su, hvala Bogu, manjine. Ilhamdulillah, u ovom momentu uvijek ima uleme koju, koja zaslužuje da se poštuje, zaslužuje da se vrednuje i da se za njom povodi. I hvala Allahu Đelešanu, na tome neizmjerno. Wallahu alamu sallamu alamu.